Ժան Էլոյանի պատմածներից։ Գողը գողից գողացավ։ Ընկերոջս հետ Բաքու էին գնացել։ Ջահետ տղերք էինք։ Ուզում էինք քաղաքը տեսնել եւ վերադառնալ։ Տրամվայ նստեցինք, լեփլեցուներ։ Կանգառներում ուղևորներն անընդհատ ավելանում էին։ Շատերը ոտքի վրա էին։ Սեղմված գնում էինք, նստելու տեղ էլ չկար։ Ես նկատում եմ, որ մեկը ձերքը տանում է գրպանս։ Գրպանս էլ դատարկ է։ Թեև դատարկ է, բայց ես մի տեսական հանգիստ եմ։ Ձայն չեմ հանում։ Մտնում եմ մյուս գրպանս։ Զննում է։ Զգում եմ, որ ջղայնանում է, որ ձերքը ոչինչ չի ընկնում։ Բայց նա շարունակում է իր գործը։ Նորից է փորփորում գրպաններս։ Ես լռում եմ։ Էհ, մտածում եմ։ Ինչքան ուզում է թող փնտրի, միևնույն է ոչինչ չկա։ Ընկերս նկատում է, բայց չի խանգարում։ Գիտի, որ գրպանումս կողոպտելու ոչինչ չկա։ Զգալով որ մենք օտար ենք ու անծանոթ, նա համարձակություն է ստանում։ Այս անգամ մտնում է ընկերոջս գրպանը։ Նա սեղմում է ինձ, գրպանահատը չարչարվում է, մինչև նա զբաղվում է ընկերոջս գրպանի մուտքը փնտրելով, նկատում եմ, որ ուրիշ մի երիտասարդ մտնում է այս գողի գրպանը եւ մեր աչքի առաջ հանում մեծ քանակությամբ գումար եւ հաջորդ կանգառում իջնում վագոնից։ Մենք համ փորձ էինք, բայց մեր գրպանահատը մեզնից էլ բետար էր։ Գիշատիչ կինը Լենինականի դրամատիկական թատրոնում բեմադրվում էր Օներո դե Բալզակի Գիշատիչ կինը։ Թատրոնի ճանաչված դերասաններից մեկը Հայկասարը, կարդալով հերթական ներկայացման մասին հայտարարությունը դիրեկտորին Ժան Էլոյանին, ասում է. «Ինձ գտվա, որ ներկայացման անունը սխալ է, ընկեր Ժան։ Հարկավոր է ճշտել»։ Ինչ ես ասում այ Հայկասար։ Ինչ սխալ, գրված է այսպես, ինչպես Օներո դե Բալզակն է իր գործում անվանում։ Ինչ անենք։ Բալզակը չի գտնա սխալվել։ Պիտի լինի պարզապես կինը։ Ինչու՞, հարցնում է Ժանը։ Դե եթե կին է, ուրեմն գիշատի չէ, էլի։ Կամաց հայկնիկ։ Ժան Էլոյանի կինը մեկնում է տուրիստական ուղևորության։ Վերադարձին Ժանը գնում է դիմավորելու։ Կինը հենց որ վագոնից իջնում է, հաթաթում է Ժանին եւ պինդ համբուրում։ Կամաց հայկնիկ, բա համբուրում ես թե դե դեմքիս բանկա ես գցում։ Չոմալակ հավերը Լենինականի Մռավյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնը հաճախ էր մեկնում Շիրակի գյուղերը ներկայացումների։ Մի անգամ դերասանների մի մեծ խմբի հետ մեկնեցինք Արտիկի շրջանի գյուղերը՝ հյուրախաղերի։ Ինձ հետ էին մեր թատրոնի նշանավոր բոլոր դերասանները՝ Ցոլակ Ամերիկյանը, Լևոն Զորաբյանը, Արտավազ Փաշայանը, Կարո Արծրունին եւ ելի շատ ուրիշներ։ Գնացինք Փանիկ։ Գյուղի մոտով անցնում էր Կարկաչուն գետակը, որ սկիզբ առնում Մանթաշի Զորահովից եւ գալիս է թափվում է Ախորյան գետը։ Գետակից անցնելիս ես նկատեցի, որ մի խումբ կանայք հավ են փնտրում։ Ես իսկուն հասկացա, որ այդքան հավ չէին մորթի մեզ հյուրասիրելու համար։ Ուրեմն այստեղ ուրիշ պատճառ կա։ Եվ իրոք, բարձվեց, որ գյուղում չոմալակ կա, եւ հավերը մորթել են, որ գոնե փետուրները հավաքեն։ Ես որոշեցի այդ մասին ոչ ոքի չասել։ Ներկայացումից հետո կոնտեսցիան նախագահը մեզ տուն հրավիրեց։ Առանց սեղան էին գցել։ Ես առանց արմանքի նկատեցի, որ խաշած հավերի թիվը չափից ավելի էր այնքան որ յուրաքանչյուրի համար աբսեյում մի-մի հատ հավ էին դրել։ Ցոլակ ամերիկյանը, որ նստած էր իմ կողքին, այդ ամենը երկնային բարիք համարելով ուտում էր մեծախորժակով եւ գինու բաժակը իրար վրա դատարկում։ Բոլորը առանց բացառության ցնծության մեջ էին։ Իսկ ես հասկանալի պատճառով հավի մսին ձերք չտվի, ասելով, որ ինձ լավ չեմ զգում։ Եթե կարելի է, դիմեցի տանտիկնոջը։ Խնդրում եմ ինձ մի բաժակ մածուն տվեք։ Բոլորը զարմացած նայեցին ինձ։ Ցոլակ ամերիկյանը իր տարերքի մեջ էր։ Կենաց կենացի հետևից էր խմում, արտասանում, կտակներ անում։ Իր բաժին հավ ուտելուց հետո միայն ինձ համար լսելի ձայնով խնդրեց, որ իմ ափսեի մեջ եղած հավն էլ իրեն տամ։ Տվեցի, սա էլ կերավ։ Մյուս օրը ձիասայլով մեկնում էինք հաջորդ գյուղում։ Ամերիկյանը Սայլապանին խնդրում է արագացնել ձիերի վազքը, որքան հնարավոր է գյուղից շուտ դուրս գալու համար։ Հենց որ գյուղից մի քիչ հեռացանք, Ցոլակ Քերովիչը խնդրեց սայլը կանգնեցնել եւ հազիվ իրեն գցեց ճանապարհի եզրին եղած քարակույտի մեջ։ Նրա օրինակին հետևեցին մյուսները։ Մինչ կհասնեինք հաջորդ գյուղը, այդ բանը կրկնվեց տասնյակ անգամներ եւ այդ օրը նշանակված ներկայացումը ձախողվեց։ Իսկ ես Դավադիրս բանից անտեղյակ ձևացա եւ ձայն ծպտուն չհանեցի։